Hezkuntza administroak eskuletako jakasileko puia emendatuko zila erran bazien, egiazki dejagarraziko dutu, bena hatxarrian pentsatu beno gutigo. Hatik jakasile laguntzaliak dutu elkiko, SNUIPP erregenten txinikatuko Kati Petrizanz. Bandan ala ere, kenduko dira behatzi zirazet postu eta amabi plus de metko de klas. Postu ziren uh, eginak, zaitasun dituzten aurrak laguntzeko. Eran nahi du, sartzean, hor, postu horiek gabe egin beharko dugula, jakinez, ikasle batzuk, ebe luzaz, eskolai gabe egon dira. Eta hori ez egoera nahi dugun bezala. Sibeuan ebai, holako bat elkiko die, horren kuntre, izenpetu dien, Bernar Lugaro, gotani jabarneko mea. à un moment où on, ces gens-là vont être en difficulté, ces, enfants, eh on rajoute à la difficulté et on supprime ce poste là Et ça va forcément perturber euh, les écoles euh, qui avaient l'habitude de faire appel à ces personnes-là. Koronavirus honekin eskolak zerratuik izanki nekeziak handitzen dutu jadanik zunetan diener. Maiatzen hamekan sartze tipi eta liabura date, udako bakantza gabe. Hots, eskola zerraldiak behi jaginak ekarriko dutu ikasle hanitzei, eta nekezia handienetan diener ondoio lagiak ekarten ahal lutuke.